Astotā nodaļa No skaudības druģa pie vienotības sirds. Skaudība, tu esi mana prāta tīrības laupītāja, tu esi manas sirds miera traucētāja, tu esi manas dzīves dievišķības postītāja. Ikdienišķā cilvēciskā dzīvē skaudība ir ierasta – Mēs neapzināmies faktu, ka skaudība spēja izputināt visas mūsu iespējas un iznīcināt visu iekšējo potenciālu. Tāpēc mēs necenšamies pārvarēt un uzveikt skaudību. Mēs apskaužam cilvēkus tādēļ, ka viņiem ir kādas spējas vai arī tie paveikuši to, ko mēs nespējām izdarīt. Bet pavērosim, kurp skaudība var aizvest. Tā nekad nespējas paplašināt mūsu apziņu. Gluži otrādi, kopā ar skaudību mūsos ienāk aprobežotība. Kad mūsos ienāk aprobežotība, atnāk arī tās draugs – nepilnība. Savukārt nepilnība alleši pavada iznīcība. Kad sākam skaust, mēs plaši atveram durvis, lai cits pēc cita mūsos ienāktu visi trīs brāļi – aprobežotība, nepilnība un iznīcība.